الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خب درس ديوم رو شروع مكرم از این كتاب اعتقاد از اعتقاد امام اهل حديث اعتقاد اهل حديث و اعتقاد اهل السنة از امام اهل السنة ابو بكر الإسماعيلي رحمه الله متوفي صالي 371 هجری هست خب جزی از مقدمه را گرفتیم یک بار از مقدمه از اول سخن ایشان سر, سر میکنیم آغاز میکنیم امام ابوبکر اسماعیلی رحمه الله میگوید اعلم رحمنا الله و ایاکم ان مذهب اهل الحديث اهل السنه والجماعه الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله بدانید میگوید اعلمو تاکید هست که باید انسان حتما بدانه زیرا علم بسیار هم مهم است خاصتا در زمانی که شهوات و شبهات اهل کفر و اهل شرک و اهل بدعت و اهل احوا زیاد باشه همون قدر علم و دانستن بسیار هم مهم مهمه در مقدمه گذشته گفتیم اهل سنت به که علم اعتقاد مهمترین علم که هست بدبر خیلی کتاب های زیاد نویستن تصنیف کردن جمع کردن و به خاطر زدیت و مخالفت اهل بدعت و اعتقاد مسلمان ها را در کتاب ها جای دادن در کتاب ها جای کردن تا اینکه مردم بعدی اختلاف نکنند که زیاده 300 350 کتاب اعتقادی هست نام هاشون گرفتیم و خیلی کتاب های مهم بود کتاب های مبارک بود به خاطر اینکه انسان دیگر احتیاج به کتاب های متکلم ها اهل کلام و فلسفه و منطقی ها از جهمی ها و معطله ها از اشعری ها و ماتریدی ها نشوه بنابر یک نعمت خیلی بزرگ است که انسان کتاب های اعتقاد اهل سنت اهل حدیث اهل اثر را بدانه تا اینکه محتاج عقیده نسفی یا عقیده سنوسی یا جوهر التوحید اشعری اینها نشود بلا خاطر همین اعلام رحمان الله و ایاکم بدانید امام بکر اسماعیلی میگوید که از عصر سه اسلام هست اعلمو بدانید الله رحم رحمت کنه ما و شما را وقتی الله بنده رحم کنه در دنیا از معصیت و گناه حفظش میکنه نگهش میداره و گناهاش میبخشه و در آخرت از عذاب آخرت او را نگه میداره و داخل جنتش میکنه ان مذهب این که مذهب اهل حدیث اهل سنت و الجماعت بعد ذکر میکنه توحید ربوبیت را که الاقرار بالله و ملائکته و کتب و این نقطه را گرفتیم اقرار کردن و یقین کردن به الله سبحانه و تعالی اقرار کنی که الله سبحانه و تعالی موجود است یگانه است اقرار کردن به در چهار چهار چیز در بر میگیره اقرار کردن به وجود الله به یگانگی او اقرار کردن به ربوبیتش که او خالق است و رازق است و و زنده کننده و میراننده و کنترل کننده عالم همه چی در زیر فرمان و تصرف و تدبیر الهی هست الله ذوالجلال و اکرام ایمان آوردن به الوهیت توحید الوهیت و اینکه الله سبحانه و تعالی تنها او هست که سزاوار عبادت های باید عبادت ها و تنها برای الله صرف شود بدبر بله توحید ربوبیت الله را یگانه دونستن الله را یگانه دونستن به فعل خود به کارهای خود به مثل آفریدن و رستادن و زنده کردن و ضرر رساندن و فایده رساندن و توحید الوهیت الله را یگانه دانستن به فعل های خودمان به عبادت ها و طاعت هایمان الله را یگانه دانستن که تنها عبادت هامون از نظر و ذبح و دیگر تنها برای الله صرف کنیم ایمان آوردن به ملائکه ها ملائکه ها که عباد الله المکرمون هستند بنده های اکرام کرده الله هستند و ایمان مجمل مفصل و کتبه ایمان آوردن به کتاب ها که این دلالت به رحمت و فضل و بزرگی الله میکنه که مردم در کتاب ها نازل کرده است که کلام الله هستند همش تورات و انجیل و زبور و قرآن برای هدایت مردم و رسولی و ایمان آوردن به پیامبرها که الله سبحانه و تعالی به مردم آفریده است و اونها را رس داده و برای اونها عقل داده است البته اونها را وا نگذاشته بیهوده نه آفریده بلکه به حکمت بزرگی که اون هم عبادت هست که الله میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تا اینکه چون صحیح شود بر بالاشان پیغمبرها فرستاده است و به کتاب ها نازل کرده است تا اینکه الله آنچه که الله را راضی میکنه و آنچه که الله را الله از او راضی نمیشوه به واسطه کتابها و پیغمبرهاش برای بنده هایش بیان کنه و الا اگر رفت و ها و کتابها نباشه انسان در جایز نیست که هر انسان به عقلش این میگفت عبادت یعنی مثلا الله به شک ما را بنده هایش را انسان ها را آفرید است تنها برای عبادت و طاعت خب اکنون نمیشه شود که هر یک انسان به عقل و به ذوق و به خواهشش الله را عبادت کنه ممنوع است امکان نداره پس به خاطر همین ها فرستاد بر پیغمبرها ها نازل کرد تا اینکه الله را به علم و دانش و بصیرت و فهمش، به آنچه که به واسطه در کتاب و در کتابها و در هاش نازل کرده است همون نوع عبادت کرده شود پس مفیده به خاطر همین جایز نیست که عبادت را طاعت را عمل را به عقل و به هوا و هوس و خواهش ما اثبات کنیم همین بزرگترین دلیل است که انسان نمیتونه که به عقل و به فهمشش به عبادت برسه عقل ها کوتاه هستند عقل ها مقصر هستند به عقل انسان نمیتونه الله را عبادت کنه به خاطر همین بود که از رحمت و فضلش اینکه الله سبحانه و تعالی پیامبرها فرستاد و به پیغمبرها کتاب ها نازل کرد خب تا اینجا شرح دادیم با شرح مفصل و اکنون شروع میکنیم از قول مؤلف که میگوید و یکی همچنین یکی از چیزهایی که اعتقاد اهل حدیث اهل حدیث که اهل خیلی اهل بزرگ هستند به شک اهل سنت و الجماعت یکی اعتقادشان اقرار به الله و ملائکه و کتب و رسول بعد دوم دوم اعتقادشان که در این خلاف نداشتن در این اجماع داشتن اجماع بسیار اهل علم ذکر میکنن فقط این که این کتاب ها را چنانی که گفتیم کتاب های اعتقادی کتاب های اعتقادی خلاصه علم ذکر میکنن خلاصه آنچه که سلف صالح صحابه و تابعین و تبع تابعین بود او را ذکر میکنن اما اگر رفت آیت ذکر کنه یا که حدیث خارجی خوارج به فهم خودشون میفهمن آیات حدیث مرجعه به فهم خودش میفهمن بلا به همین سوال این است که چرا در این کتاب ها آیت حدیث نیست در کتاب های اصول و اعتقاد البته در کتاب های مختصرش نیست و الا در کتاب ایبانه و در شرح اصول اعتقاد لالکایی و در کتاب های کلان البته هسته لیکن چرا در این کتاب های مختصر به خاطر که فهم قرآن و حدیث ذکر میکنن فهم قرآن و حدیث به فهم سلف صالح یعنی صحابه و تابعین تبع طابعین، اهل حدیث امام بخاری و امام مسلم و امام ترمیزی و, و نسائی و احمد و علی ابن مدینی و عبدالرزاق صنعانی و عالم های اهل حدیث اهل سنت با فهم آیت به فهم آیت یا اینکه به فهم حدیث اجماع کرده بودند این کتاب ها به خاطر همین تنها چیره فهم از ذکر میکنه فهم کیره فهم سلف صالح برای چه خیلی که گفته بودیم که آدم باید انسان قرآن و سنت با فهم سلف صالح این امت یعنی با فهم صحابه و تابعین تبع تابعین بفهمه زیرا که بعد از اینها فرقه ها و فهم ها گوناگون شد جهمی ها و معتزله ها و دیگر طایفه ها خب مؤلف میگوید یکی از اصول هایی که اهل حدیث اعتقاد داشتند همین بود که و قبول ما نطق به کتاب الله تعالی و ما صحت به روایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا معدل عما ورده ولا سبیل الى رده و یکی از اصول های اهل حدیث قبول کردن اون چیزی که نطق کرده است به او کتاب الله چیزی که در کتاب الله آمده است قبول کردن او به شک الله کتاب را نازل کرده است تا اینکه مردم او را قبول کنند و به او ایمان بیارند و به مقتضای او عمل کنند قبول کردن آن چیزی که در کتاب الله یعنی در قرآن آمده است قبول کردن آن چیزی که در قرآن آمده است یعنی قبول کردن کلام الله سبحانه و تعالی زیرا بزرگترین صفت مؤمن همین قبول کردن آن چیزی که الله در کتاب در کتاب خود یعنی در قرآن کریم الله نطق کرده است و ما صحت به روایت عن رسول الله و قبول کردن آن چیزی که روایت شده است روایت صحیح قطعی از پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی اعتقاد اهل حدیث یکیش همین بود که قبول کردن آن چیزی که در قرآن و آن چیزی که در حدیث های صحیح آمده است از قرآن از در قرآن از کلام الله و در حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم از سخن های پیامبر صلی الله علیه وسلم او را قبول میکنند بزرگترین جایی را که باید قبول کنی اسما و صفات است یعنی آن صفات ها و نام هایی که در کتاب الله آمده است و آن صفات ها و نام هایی که در حدیث های صحیح حدیث به شرط چمینه که حدیث صحیح باشه قرآن که دیگه متواتر است همه صحیح هست فقط حدیث های پیغمبر هم شرط چمین است که صحیح باشه این آن که در قرآن و حدیث هست پس باید او را قبول کنه و به او عمل کنه از امرها و نهی ها و امر کرده های الهی و منع کرده های الهی باید به خبر شود و باید کوشش کنه که به این و اینها عمل کند و چنانی که امام زهری میگوید من الله الرساله از الله سبحانه و فرستادن هست رسالت نامه کتاب رای کردن است و علی الرسول البلاغ و از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رساندن است و علینا تسلیم و به ما تسلیم شدن و قبول کردن آن چیزی است که الله رسول گفته است و همچنین در باب اینکه چیزی که از پیامبر آمد باید انسان قبول کنه زیرا الله سبحانه و تعالی میگه و ما اتاکم الرسول اون که پیغمبر صلی الله علیه و سلام به شما داد و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا پس اون چیزی که الله سبحانه و تعالی پیغمبر برای شما آورد و داد او را بگیرید و چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلام شما را منع کرد از او باز بیسته معلومه اعتقاد اهل سنت و جماعت همین بود است که تصدیق کردنی. آن چیزهایی که در قرآن و حدیث آمدگی هست از قرآن و حدیث خارج نمیشود بنابر احمد ابن حنبل میگفتن قرآن و مخلوق بگو میگفت یه آیت حدیث بیاریم تا اینکه مخلوق بگو به خاطر همین اهل سنت در جماعت متعلی به کتاب و سنت این را قبول میکنن در آنچه که در کتاب و سنت آمده است اگر خبرها باشد تصدیق میکنن از اسماء و صفات اخبار قرآنی و اگر رفت و احکام باشد، به با او عمل میکنن از واجبات و از محرمات دور بودند خب مؤلف قد لا معدل عما ورده ولا سبيل إلى رده مقد لا معدل لا معدل يعني لا يعدلون ومايل كج نمیشوند كج نمیکنند دور نمیشوند از اون چیزی كي در قرآن و حديث اومده است او را قبول ميكنن و به او عمل ميكنن ولا سبيل الى رده اهل سنت و اهل حديث و اهل سنت رد نمیکنند اون چیزی كي در قرآن و حديث اومده است بلکه قبول ميكنن با چشم با چشم و دل و با او عمل میکنن به جوارح و یعنی اهل سنت کج نمیشود معدل یعنی کج شدن دور شدن روگردانیدن خب چرا زیرا میگن اذ كانوا مأمورین باتباع الكتاب والسنه مضمون لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بان نبيهم يهدي الى صراط مستقيم زیرا میگن اهل حدیث اهل سنت و همچنین مسلمان ها بودن امر کرده شده با پیروی کتاب و سنت زیر الله میگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء الله میگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پیروی کنه اون چیزی که نازل کرده شد از به سوی شما از پروردگارتان اون چیزی که الله نازل کرد به او پیروی کنه ولا تتبعوا من دون اولیاء پیروی نکره از غیر الله دوست های را قرار بده خطان از علم کلام و منطق و فلسفه و مجاز و دیگر علم های بشری که با عقل کوتاه نویساندگی نویسندگی هستند یا که علم گذاری کرده هستند و الله سبحانه و تعالی میگه یا ای الذين امنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون در آیات قرآنی الله امر میکنه به آنچه که نازل کردگی است. یعنی الله و رسول همچنین امر کردن به پیروی کتاب و سنت مضمون لهم الهدى فيهما یعنی ضمنا و الله سبحانه و تعالی عهد کرده است. که در کتاب و سنت هدایت هست بنابرای هدایت و نجات در کتاب و سنت هست مضمون لهم الهدى ضمان یعنی یعنی اصلی زمین مثلا مضمون هست باوری هست که در قرآن و سنت در این کتاب و سنت هدایت هست هدایت چون که الله سبحانه و تعالی میگه و این تطیعوه تهتدو اگر رفتو پیروی کنه پیامبر صلی الله علیه و سلم را هدایت مییابه الله در وصف قرآن میگوید الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین این کتاب هدایت است فیه هدى للمتقین در این کتاب هدایت است برای متقی ها برای همین قدر کتاب هدایت است خیلی در تفسیر هم گفتیم یکی از نام های کتاب هدایت است کتاب نور هست کتاب علم هست کتاب بصیرت هست و و فيه هدى للمتقين در قرآن هدایت است بدور هدایت در قرآن و حدیث است و الله میگه در حق پیغمبرش و این تطیعوه و تهتدو اگر پیغمبر را پیروی کنید هدایت میابه و الله میگه پیغمبرش میگه و انک لتهدی الى صراط مستقیم هر آینه تو هدایت میکنی هر کی را که خواهی براه راست براه مستقیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت کننده هست فقط هدایت دو نوع هست مؤلف میگه مشهودا لهم الله گواهی داده است که پیغمبرشان هدایتشان میکنه الى صراط مستقیم به راست پیغمبر هدایت کننده به راست است یکم صراط هست یعنی یک راه است صراط یک راه است صراط ها نیست راه ها نیست و مستقیم هست صفت دیومش که مستقیم راست راه پیغمبر صلی الله علیه و سلام راه راست است چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلام همچنین در کتاب و سنت هدایت است نجات هست هدایت در کجاست از کجا هدایت یابیم از کجا حق را بیابیم از کجا ای هلاکت و ای فتنه ها به چی نجات بیاوریم در قرآن و حدیث هست این امام امام اسماعیلی میگوید الله مضمون زمان زمان یعنی مثل دگاور کردن و مثل مثلا 100 فایز یعنی بباوری هدایت مردم در کتاب و سنت هست مضمون هست چون که پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث متفق علیه میگوید ترکت فیکم این تمسکتم بهی لن تضلوا بعدی در شما گفتن چیزی را گذاشتم که اگر به او چنگ بزنی هرگز گمراه نمیشوی هرگز از راه خارج نمیشوی کتاب الله و سنتی کتاب الله و سنت خود را وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام آیات های قرآنی در بسیار باشه حدیث های پیغمبر در این باب بسیار باشه پس هر کسی که گمراه می شود معلوم می شود از روی بر از روی که این که سزاوار هدایت نیست یا اینکه راهی که باید هدایت یابه از اون راه معلوم می شود دور شده است خب فقط وقتی مؤلف میگه که پیامبر هدایت میکنه البته آیت قرآنی هست که الله میگه انک لتهدی الى صراط مستقیم هر آینه تو هدایت بکنی به راه راست پیغمبرش پیغمبرش الله سبحانه و تعالی میگه فقط هدایت دو نوع هست در قرآن یکی هدایت راهنمایی هست هدایت دلالت ارشادش میگن یعنی راهنمایی کردن بیان کردن راه نشان دادن این پیغمبر و همچنین عالم ها ایره مالک و صاحب هستم هدایت دوم هدایت توفیق هست موفق کردن این هدایت تنها یعنی همون حق در دل در دل انسان ها داختن این تنها کاری الله سبحانه تعالی هست هدایت چند نوع می شود دو نوع یکی هدایت دلالت و ارشاد است دلالت یعنی دلالت کردن و راهنمایی کردن و رساندن و بیان کردن این هم کاری پیغمبر ها و هم کاری وارثان ها هست که اللهم جد وانك لتهدی الى صراط مستقیم خب دوم نوع هدایت هدایت توفیق هست هدایت کردن با اینکه الله او را موفق کنه به عمل کردن الله این از پیغمبر نفی میکنه میگه إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء تو هدایت نمیکنی کسی را که دوست بداری ولكن هدایت میکنه الله اون کسی را که بخواه انا من هدایت توفیق است موفق شدن و هدا علم یا که حق را در دلش انداختن این خاصی الله سبحانه تعالی است که کسی از بشر کسی از مخلوقا قادر این نیست انك لا تهدی من احببت یعنی تو هدایت نمیکنی هدایت چرا هدایت توفیق و انك لا تهدی الى صراط مستقیم هدایت دلالت و هدایت راهنمایی هست به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم یک هدایت به دست داره که هدایت بیان و راهنمایی و و فهماندن و اقامه حجت کردن اما هدایت دل این مخصوص الله سبحانه تعالی هست تنها رب العالمین رب العزتی تنها مالک این هست که حق در دل انسان بداره انسان موفق کنه که هدایت یابه بر هر کسی که هدایت نشود معلوم میشه الله او را هدایت چه نخواسته معلوم میشه سزاوار هدایت و موفق شدنش را ندید است زیرا الله میگه البته اینم از روی ظلم نیست بلکه به خاطر که فلم الله میگه فلم زغوا ازاغ الله قلوبهم وقتی اینها کج شدن پس الله اینها را کج کرد وقتی خودشون کج شدن فلم من صرف الله قلوبهم الله میگه وقتی اونها را که دور شدن الله دور دل اونها را دور کرد اگر رفت اونها که ایمان می آوردن اگر رفت اونها حق قبول میکردن و تصدیق میکردن حتما هدایت الله اونها را شامل میشد ولیکن چون که الله گفت ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اگر الله در آنها خیر را میدید حق را برای آنها میرسون و آنها را به حق هدایت میکرد و موفق در حق شون میکرد به بر خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلام هدایت میکنه هدایت دلالت و راهنمایی و مؤلف میگه محذرین فی مخالفته الفتنه والعذاب الالم اهل حدیث حذر میکنن مردم را از مخالفت پیامبر صلی الله علیه و سلام که در فتنه و عذاب دردناک گرفتار می شوند این آیت قرآنی هست الله میگه که اشاره به آیاتی است که الله میگه فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم پس بر حذر باشن کسانی که مخالفت میکنن از امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینکه اونها را برسد فتنه فتنه در دنیا فتنه در دنیا او یصيبهم عذاب الیم یا برسد اونها را عذاب دردناک در آخرت فتنه اینجا مقصود نفاق و کفر و بدعت ها هست مقصود در عذاب علیم در دنیا همتونی به کشتن و در آخرت به آتش جهنم و چون که الله سبحانه تعالی میگه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى هر کی مخالفت میکنه پیامبر را بنابر مخالفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ جایز نیست به هر تعویل و به هر دعوا و به هر تقلید بابا و ماما ها به دین اجداد و به دین مذهب و طایفه و فرقه و گروه و جماعت شده دینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول رب العالمین هیچ مخالفت کردنش جایز نیست الله برحذر میکنه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره و هر کی مخالفت میکنه پیامبر بعد از اینکه بیان شد براش برای اینکه رسانده شد پیغمبر کی آمد از پیغمبر کی آمد باید قول مؤمنان همین است که از الله رسول چیز بیان سمعنا و اطعنا و سمعنا و اطعنا چی که سنت هایی که گفتن باید سنت قبول کنی اگر رفت و عذر خواهی کنی اگر رفت و شبهه ها به اندازه اگر رفت و تغییر تبدیل ها بدهی خب مشرکای ابو جهل و ابو لهب همین کار کردن که هلاک شدن الله میگه بس و کسانی که مخالفت میکنن پیامبر را بزرگترین مخالفت این پیروی بدعت ها هست پیروی خرافات ها و محدثات در دین است و هر که مخالفت میکنه پیامبر را بعد از بیان شدن و یتبع غیر سبیل المؤمنین راه غیر مؤمن ها را پیدا میکنه راه صحابه و تابعین را راه سلف مسلمین را غیر راه مؤمنا را پیدا میکنه نوله ما تولا الله مگر میگذاریم در هر جای هر راهی را که اختیار کرد یعنی کجایی را که اختیار کرد همونجا یعنی هلاک شد هلاک شدن میگیره در کجایی که هلاک میشه شدن میگیره خواه قدری خواه مرجعی خواه رافضی خواه قبوری نوله ما تولا همون جای اختیار کردگیش ده میگذاریمش میگه و نصلیه جهنم و او را داخل آتش جهنم میکنیم نصله جهنم است از مسیر چقدر بازگشت جای بدی هست جهنم و همچنین امام اهل سنت و جماعت امام احمد ابن حنبل میگوید میگه نگاه کرده میگه قرآن یافت میگه که پیامبر الله امر کرده است به اطاعت پیامبر در 33 جا در 33 موضوع قرآن الله سبحانه و تعالی پیامبر را پیروی پیغمبر و اطاعت پیغمبر را امر کرده است و آیات قرآنی را تلاوت کردند فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ام احمد گفتن این مقصود کفر است کافر میشوند بنابر ابن سیرین اثرها را دانستن که اثرها حیات و زندگی دل هاست اثرهای سلف صالح ابن سیرین میگه اسرع الناس رده اهل الاهواء ای همدا در شتابان مرتد میشدگی ها زود مرتد میشدگی ها تیز کافر میشدگی ها و مرتد میشدگی ها اهل اهوا هستند اهل بدعت هستند اهل بدعت ها هستند که زود مرتد میشوند از دین خارج میشوند بنابر امام احمد گفتن وقتی سوالش کرد پرسنده پرسیدش که چگونه گفت این ای فتنه باید انسان بر حذر شود فتنه چیست امام اهل سنت گفتن مخصوص از فتنه این گفتن کفر هست یعنی یک حدیث میرسنش از پیامبر رد میکنه انکار میکنه پس میشوه کافر فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله میگه بر حذر باشن کسانی که مخالفت میکنن فرمان پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم را بر حذر باشند بترسن ای چی ان فدت فتنه اینکه در فتنه گرفتار شوند از فسق و نفاق و کفر یعنی یک بار پیغمبر مخالفت بکنی قصدا دو بار مخالفت بکنی یکی قصدا رد میکنی گم سخنش میشه کافر در حالی که مثلا انسان از فتنه باید در حقیقت بر حذر باشه امام اهل سنت بسیار هم بر حذر کردن که انسان باید حتما حتما باید پیروی پیغمبر صلی الله علیه و باشه و مخالفت نکنه امر پیامبر صلی الله علیه وسلم را بعد از آن مؤلف میگوید امام ابو ابوبکر اسماعیلی رحمه الله و یعتقدون ان الله تعالی مدعو باسماء الحسنى موصوف بالصفات التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه و اهل سنت اعتقاد دارن که اهل حدیث اعتقاد دارن که الله خوانده شده است با های زیبای یعنی مثلا نام های زیبای داره موصوف موصوف مدعو به نام های زیبایی هست حسنه یعنی زیبا و نیکو موصوف به صفات و همچنین صفات ها داره الله یعنی صفات ها داره و نام ها داره همون نام های صفات هایی که الله خودش در کتاب و پیامبرش در سنتش به الله سبحانه و اثبات کرده است یعنی اهل حدیث همین را هم اعتقاد داره زیرا الله سبحانه و تعالی میگه الله لا در سوره الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله نیست الله که نیست معبود بر حق بجز او نیست معبود بر حق بجز او و برای او نامهای نکوی هست الله میگه همچنین ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله نامهای نکوی داره پس الله را دعا کنه به همون نامهایش یکی از حکمت نامها یعنی یکی از وظایفی که ما باید به نامهای الله اعتقاد داشته باشیم همین مسئله دعا هست یعنی توسل کردن یعنی الله نامهای نکو داره پس الله را به همین نامهایش توسل کرده دعا کنه مثلا میگه یا رحمانو ارحمنی یا رزاقو ارزقنی ای رزق دهنده من را رزق بده ای مغفرت کننده مرا مغفرت کن ای بخشنده گناه های مرا ببخش ای مثلا عزت میدادگی عزیز و عزت و قدر مرا بلند کن مثلا یا وهاب هب لی من لدنک ذریه مثلا ای وهاب ای میبخش ای میدادگی پس بنا همین خیلی به همین نام های الله سبحانه و تعالی توسل کردن و وسیله توسل کردن و وسیله قرار دادن الله میگه ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله سبحانه تعالی نام های نکوی داره پس الله را به نام های نکویش دعا کنه و فریاد کنه خوب و همچنین الله سبحانه تعالی میگه سبحان ربك رب العزه عما يصفون معلومه الله صفات ها داره وله المثل الاعلى چه الله میگه وله المثل الاعلى مثلا على باب القيم میگه مخصوص صفاته الله صفت های بلند دارد صفت های بلند دارد که وله المثل الاعلى و همین خاطر است که الله میگه در آیات قرآن و هو العزیز الحکیم و هو العلیم الحکیم و هو الغفور الرحیم در آیت قرآن نام های الله و صفات های الله خیلی هم بسیار هست و یکی اعتقاد اهل سنت همین است که انسان با اثبات میکنه الله را به همون نام هایی که در قرآن آمده است فقط به قاعده مثلا الله میگه لیس کمثله شیء نیست مثل الله چیزی این نفی هست نفی کردن مثل و مانم بودن و نقص و عیب و کمبودی دیگه با بعدش میگه در خود آیت لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر الله شنوا هست و بصیر هست بینا هست بینا هست میبینه الله و هو لیس کمثل شیء رد کسانی هست که الله را به مخلوق تمثیل و مانند و تشبیه میکنند و هو السمیع البصیر رد کسانی هست که الله سبحانه و تعالی را صفاتاش انکار میکنند رد میکنند بنابر اثبات بنده باید در, در نفی و رد کردن تشبیه باید, باید کیفیت باید باشه بنابر اهل سنت قاعده اولشان الله سبحانه و تعالی نامهای نکوی و صفت های بزرگ داره و از هر یک نام الله صفت گرفته می شود مثل الله رحمان هست یعنی صفت رحمت داره الله رحم میکنه الله رحمت داره و صفت غفار مثلا مغفرت کردن میگیرن و از صفت های عزیز مثلا عزت را میگیرن و از صفات های قدیر قدرت را یعنی از هر یک نام اهل سنت صفات ها میگیرند و همچنین نتیجه او نتیجه او و حکم آثارش که مثلا الله به همین صفت رحمتش بنده هایش را رحم میکند و ادبر خاطر همین است الله میگد سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک است پروردگاری تو پاک و منزه است پروردگاری تو رب العزت منزه است عما یصفون از آنچه که وصف میکنند مشرک ها از اون صفات هایی که یهود وصف میکنه یا نصارا وصف میکنه و مشرکین وصف میکنه و بعد و سلام علی المرسلین یعنی الله در اینجا سلامت و تسلیم را سلامتی را به پیغمبرها یعنی معلوم میشون که پیغمبرها الله را هر صفتی کنن هر نامی را برای الله هر صفتی را برای الله اثبات که کردن معلوم شد در او را الله اقرار کرده است و برای او سلامتی و و سالمی را الله سبحانه و تعالی اعلام کرده است بنابر الله صفات نکوی داره و نامه های بزرگی داره فقط الله سبحانه تعالی هاش به همون وجهی که در قرآن آمده است به همون نوع اثبات کرده میشه به یکم بیکار کردن صفت به یکم تحریف کردن و تغییر دادن به یکم مانند کردن به کدام مخلوق بلکه خالق را به همون صفت های بزرگش ایمان میاری زیرا سخن در باب صفات صفات های الله گپ باره صفات الله مثل سخن در باب در باب ذات الله هست چون که الله ذاتی داره با کدام ذاتی کسی چیز مانند نیست همچنین الله سبحانه تعالی صفت ها و نام های داره که تنها به خود لایق هست به لایق خودش مسئله بر در نزد اهل سنت مسئله خیلی آسان هست به این معنا که سخن در باب صفات ها مثل سخن در باب ذات هست یعنی آیا ذات الله ذات بزرگ الله به کدام مخلوق مانند هست نه رنگ همین مثل همین صفات های الله هم به کدام صفتی کدام مخلوق مانند نیست و از الله سبحانه تعالی البته ذاتی هست که موصوف به صفت ها هست صفت هاش در پرتوی قرآن و سنت در چون که امام ابن عبدالبر اجماع ذکر میکنه که الله سبحانه و تعالی صفت هایی داره و صفت ها نام ها و صفت هایش بر حقیقت هست یعنی حقیقتا و تعویل کرده نمیشه تغییر داده نمیشه و همچنین به مجاز گفته نمیشه الله سبحانه و تعالی صفت های ذاتی هست مثلا مثل صفت های ذاتی که همیشه الله موصوف او مثل علم و مثلا حیات و صفت های داره صفت فعلی مثل آفریدن و رس دادن و صفت های ذاتی خبری هست مثل وجه و یدین و و مثل این صفت ها که اهل سنت و جماعت به اثبات او اجماع کردن و همچنین نزول یک از صفت های بزرگ الله هست اهل سنت و جماعت خلاصه اعتقاد اهل سنت و جماعت همین است که نام های الله نام ها و صفت های داره در همون چیزی که در قرآن آمده است او را اقرار میکنن و همچنین آن چیزی که در حدیث های صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلام آمده است اثبات میکنند، به یکم عقیده جهمیگی به یکم عقیده ممثله و مثلا کسانی که تمثیل و میکنن بلکه در پرتب قرآن و سنت و قول سلف صالح ایمان و اعتقاد دارن و همچنین قاعده همین است در نصیون که سخن در باب صفات های الله مثل سخن در باب ذات الله سبحانه و تعالی است چنانکه که الله سبحانه و تعالی علم داره همه این مبتدی ها اشعری ها و متریدی ها هم علم الله را اقرار داره که الله علم داره البته علم الله به علم کسی مثلا مانند نیست علم الله علم کامل و شامل است همه چیز را میدونه همه از و الله همچنین الله سبحانه تعالی میبینه اینا هم اقرار دارن که یک از صفات الله دیدن هست شنوایی هست میگن همه چیز را میبینه الله سبحانه تعالی همه چیز را میبینه مورچه سیاه در شب تاریک در بالای سنگ سیاه الله او را میبینه بنده هم میبینه لیکن دیدن الله از دیدن بنده خیلی فرق بزرگ داره یعنی بنده هم میبینه الله سبحانه تعالی میگه و جعلناه سمیع الله میگه ما انسان از نطفه آفریدیم و او را شنوا و بینا قرار دادیم بنده هم بینا هست شنوا هست الله هم بینا هست شنوا هست لیکن فرق بین آسمان و زمینه و خیلی فرق کلان است فرق بین خالق و مخلوق است بنابر بینایی الله هیچ و بینایی مخلوق همانند نیست زیرا صفات های الله لایق به آن چیزی است که الله موصوف به او هست و سخن در باب بعضی صفت ها مثل سخن در باب همه صفت ها هست یعنی علم الله به یگام علم مانند است نه علم الله کامل و شامل است و الله همیشه علیم بود و زمانی نبود که الله نداند بلکه زمانی نمیشه که الله نداند بلکه علم الله همیشه و همه وقت و دائمی و ابدی هست اما علم مخلوق دانشی مخلوق یعنی بنده مثلا بنده را علمش پیش از او اول جاهل بود نمیدانست بعد علیم شد بعض علم و بعد از او با جاهل می شود لیکن بلا وقت همین وقت میگم الله عالم است بنده بعضی عالما هست عالم مثلا هیچ وقت تشبیه من کردن نیست مثل همین در باب وجه الله و روی الله و دست الله و صفات های نزول الله سبحانه تعالی و استوای الله سبحانه تعالی هم همینن بعد امام اهل سنت ابو بکر اسماعیلی بعضی از صفات الله سبحانه تعالی را ذکر کرده میگوید خلق آدم بيده یک از صفات های الله سبحانه تعالی ید هست که میگوید خلق آدم یکی از اعتقاد اهل سنت و جماعت اثبات کردن دو صفت به الله سبحانه وتعالی که دو دستی کریم داره الله که خلق آدم بیدی آفرید آدم را به دستش الله سبحانه وتعالی چون که الله در های بسیار میگد و قالت اليهود يد الله مغلوله یهود گفتن الله لعنت چه کنه که دست الله گفتن مغلوله بسته هست به این معنی گفتن الله بخیل است والعیاذ بالله الله میگد غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بعد الله خود میگوید بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهم شيء الله سبحانه وتعالى میگه و ابلیس گفت که ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي گفت تو چرا تو را چی منع کرد که سجده کنی به مخلوقی که ما او را با دو دستم آفریدم مثلا در همینجا ابلیس نگفت که یارا این اهل بدعت میگن مقصود از این يدين اینجا میگن قدرت هست البته امکان نداره زيرو یدی تسنیه هست یدینی ده اصلش یدینی یعنی دو دست امکان نداره که الله دو قدرت داشته باشه بلکه الله یک قدرت داره خیلی قدرت بزرگه یادای بوانین نعمت هست امکان نداره که الله دو نعمت داشته باشه و این تعد دو نعمت الله لا تحصوها الله میگه اگر نعمت های الله را شما کنی حساب کرده نمیتونه نعمت های الله بسیار ایره نمیشه بگوی قوت است یا قدرت یا نعمت است زیرا که الله یک قدرت کامل داره یک قوت کامل داره و نعمت های الله بسیار است و ابلیس اگر رفت ایجا مقصود اگر رفت که الله یا رب تو منم اگر رفت ایجا مقصود اگر به قول یا باشه که مثلا به معنی نعمت و قدرت پس ابلیس میگفت یا رب منم به قدرت آفریدی چون که آدم به قدرت آفریدی منم به قدرت آفریدی در حالت دیگه هیچ تفضیل فضیلتی به آدم نمیمون لیکن ابلیس میدانست که الله سبحانه و آدم علیه السلام را با دو دست کریم خیش آفریده است چون که الله میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي ای ابلیس گفت تو چی مان کرد که سجده کنی به اون مخلوقی که آفریدم او را با دو دست اهل سنت اثبات میکنن زیرا در حدیث خیلی زیاد هست حديث صحيح Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem guftan yaqbidullahu semavati biyedi wal arda biyedi al-ukhra. Allah guftan قبض میکنم به قبا گفتن آسمان ها را به یک دست و زمین را به دست دیگر و همچنین حدیث صحیح متفق علیه است روایت مسلم خاصه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر آینه ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وعلا آدم های عدل میکردگی در نزد الله سبحانه و تعالی بر بالای منبرهای از نور هستند و از طرف دست راست و کلتا یدیه یمین هر دو دست الله دست مبارک هست خب اهل سنت و الجماعت این را اعتقاد دارند به همونه که در قرآن و حدیث آمده است و بدون اینکه تشبیه کنند و بدون اینکه به در آیت ها و حدیث ها آمده است و صفتش آمده است که هر دو دست الله دو تا هست و مبارک هست و همچنین در این اصابع اثبات شده است و طرف راست بودن یمین یعنی راست بودن و غیر این از همون هایی که اهل سنت و الجماعت اعتقاد دارند بعد ظن امام أبو بكر مجواد ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف دو دستی الله کشاده هست فراخ هست خرج میکنه ریزق میده چنانه که بخواه چنانه که الله سبحانه تعالی میگه بل ما مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه تعالی هست خالق بزرگ که رزق دهنده تمام مخلوقه هست و موصوف به دو ید هست بل و ما مبسوطتان و ما مبسوطتان بل اعتقاد كيف يعني به كيف را اعتقاد کردن انسان باید نباید تکیف کنه یعنی کیفیت یعنی کیفیت را ذکر کردن کیفیت تکیف یعنی کیفیت مثلا میگه که یدی الله دست الله این خیلی وای خیلی وقتی انسان خیلی که گفت از اهل از منهج اهل سنت میبره بلکه حتی کافر هم میشه و گرفت اه، الله را مونند کنه به مخلوق و مهم تکیه یعنی کیفیت ذکر کردن کسی گوید که دست الله این خیلی او خیلی یا که استوای الله بالای عرش بودن الله این خیلی او خیلی گفتن جایز نیست ممنوع هست و دست الله به همون وجهی که لایق الله هست همون وقت اثبات کرده می شود زیرا ما در مخلوق ها می بینیم که نام ها یک است که دست میگویند لیکن حقیقت خیلی فرق داره کیفیت ها و کنه ها خیلی فرق داره مثل مثلا دست مرشا از دست شطور از دست انسان این سه مخلوق از هم خیلی فرق کلان داره چه جای بین خالق و مخلوق این کار نداره در عقل انسان گنجایش داشته باشه زیرا الله سبحانه تعالی را برای خاطر همین صفات های الله به کسی مانند به چیزی مانند کرده نمیشه و کیفیت و شکلی را آدم نباید خیال کنه بعض اهل علم گفت کل ما خطر ببالک الله خلاف ذلك یعنی هر خیال و فکری که در عقل تو بکنی الله خلاف اون است حتی ایسا جایز نیست که به عقل و فکرش صفت ها و نام های الله را تشبیه کنه مانند کنه یا اینکه صورتش را تصور کنه زیرا ما خود های دار هست که صورتش تصور کرده نمیشه تصور کرده نمیتونه های هست و های هست که آدم های 100 ساله پیش تصورش نمیکردن مثل همین تلفن ها و همین تلفنی از اینجا به از این دنیا از این کشور به یک کشوری دور دیگه صحبت میکنه آدم های 100 ساله پیش پرسی که یک پلتمسی هست که با او صحبت کرده میشود عقلشون نمیگیره تصور کرده نمیتونستن حتی خیال هم کرده نمیتونستن چه جای بین خالق و مخلوقه بنا به خاطر همین هر فکر و خیال ممنوع است جایز نیست که انسان حتی صفات های الله را به عقل و خیالش هم تشبیه یا اینکه کیفیت یا صفت یا که شکل سازی کنه ممنوع قطعی است بنا به خاطر همین بر چرا جایز نیست زیرا که ایمان انسان ایمان میاره و تسلیم میشه و اثبات میکنه با وجهی که لایق الله سبحانه و تعالی هست میگوید زیرا که کسی الله را ندیده تا اینکه مثلا مانند چه بگه که مانند کیفیت چه نقل کنه و همچنین کسی مانند الله را ندیده است که بگه مثلا صفات الله مثل همین است زیرا الله مانند نداره و خود الله رسول خبر نداده است کیفیت و مانندی صفاتش صفات الله را پس جایز نیست از سه جهت آدم میفهمه تصور میکنه یکی همون چیز دیده باشه که الله را کسی دیدگی نیست دیو اینکه مانند همون چیز دیده باشه. که این نداره کسی الله را هم ندیده است و الله مانند نداره الله مانند نداره سیم این که الله خودش خبر داده است یا رسول او نه الله خبر داده است نه رسولش کیفیت پس انسان اثبات بکنه به نام های الله ایمان را بدون اینکه تصور کنه یگان نوعی را صفتی را از پیش خود بلکه چنانی که امام مالک رحم الله گفتند الاستواء غیر مجهول یک نفر پیش امام مالک آمدن سوال نجا دادن و گفتن که یا امام گفتن کیف استوا گفتن الله میگوید الرحمن على عرش استوى الله استوى کرده است این قاعده امام مالک گفتگی در همه صورت استفاده می شود مرد آمد از مبتدع پیش امام مالک گفتن یا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى گفتن ای امام الله میگه الرحمن الله سبحانه و تعالی الرحمن صفت الله به صفت بزرگیش میکنه زیرا که رحمان بزرگترین صفت الله سبحانه و تعالی است که وسعت کل شی همه چیز در بر گرفته است و عرش بزرگترین مخلوق الله سبحانه و تعالی است برای همین مناسب شد که بزرگترین مخلوق با بزرگترین صفت الله ذکر کنه الله مثلا گفت الله الرحمن الله على العرش استوى نگفت بلکه الرحمن سبب شوین که رحمان صفت بزرگترین الله است عرش صفت بزرگترین بزرگترین مخلوق الله است خب مرد پیش امام مالک آمد گفت یا امام کیف استوا الله گفت چگونه استوا کرده است اگر میگفت که ما معنی استوا معنی استوا چیست امام مالک جوابش میداد لیکن وقتی گفت که کیف استوا سوال ممنوع را کرد خط سرخ را قرمزی را سوال کرد و گذشت پس امام مالک سرخم کردن خیلی غضبالو شدن حتی عرق کردن از اینکه بدعت در امت نشون شده استاد است مردم و احکام و عباد سوال کنن که از او عمل پیدا شود داخل شدیان در کیفیت صفات الله داخل شدیان سوال میکنن امام مالک سر برداشتن گفتن یا هذا گفتن ای گفتن الله الاستواء و غیر مجهول استواء گفتن غیر مجهول است یعنی استیوا گفتن استیوا در لغت غير مجهول يعني نامعلوم معلوم نیست استوا گفتن نامعلوم نیست بلکه معناش معلومه که علو و ارتفاع بالا بودن و بلند شدن خب یعنی الله الرحمن و علی عرش استوى الله بر عرش استوا کردن بالا شدن بلند شدن بچه گفتن الاستوا و غیر مجهول استوا گفتن نامعلوم نیست والکیف غیر معقول گفتن کیفیت گفتن عقل در داخل کرده نمیشه و کیفیت استوای الله را والإيمان به واجب ایمان آوردن به او واجب است و سؤال عنه بدعه سوال کردن از او یعنی از کیفیت زیرا کیف استوا گفت چگونه استوا کرد سوال کردن گفتن از کیفیت ممنوع است بدعت است جایز نیست در روایت دیگر الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني استواء معلومه معناش لغه كيفيات مجهوله انه معلومه خب والايمان به واجب والسؤال عنه یعنی صورت کیفیت بدعت هست به وقت این قاعده هست الله ید داره الله واجه داره الله سبحانه وتعالى تعالی نزول میکنه نزول معناش معلومه ید معناش معلومه وجه معناش معلومه لیکن کیفیتش مجهول و نامعلوم است کیفیتش غیر معقوله یعنی در عقل گنجایش نمیگیره عقل قطعی فهمیده نمیشه ایمان آوردن به او بدعت است و سوال کردن از کیفیت این و سوال کردن از که ایمان آوردن به او و صفات های الله واجب است و سوال کردن از کیفیت بدعت و ممنوع هست به خاطر این همه قاعده امام مالک در همه باب قاعده کلی که امام دارالهجرت امام مالک بن انس ذکر کردن قاعده کلی هست بنابر در باب صفات الحمدلله اهل سنت و جماعت قاعده و کلی هست خب این بود بعضش و بعد از آن درباره استوا امام ابوبکر اسماعیلی سخن میکنه وأبا عمق كفاية يكون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين